Assalamualaikum ya Nabi Allah ya Rasulullah anta sahibu rawdah anta babullah anta sahibul Quran anta sayyidul ayam anta sahibu sholah anta sahibu syafa'ah anta sahibul fadilah liridu ilah bisyafa'ati rasulillah biniatin sholihah biwasilati nabiyika wa rasulika Habibil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa duriyatihi minal anbiya'i wal mursalin khususan Nabi Adam wa Ummina Hawa alaihi wasallam Nabi Lo Dawud, Nabi Lo Khadir Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Nuh, Nabi Yahya Nabi Ilyas, Nabi Sulaiman jami'il anbiya iwal mursalin khususan malaikatil mukarrabin Jibril Mikail Israel Israfil kiramang katibin alaihimus salam sanlah hadrati roki kanjeng sultanil aulia kanjeng Syekh Abdul Qadir Al Jailani radhiyallahu an sanlah hadrati roki ashabi nabi kullihim khususan khulafa'ir Rasidin Abu Bakarin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum Sallallahu hadratir fi il kutub Syekh Abdul Rahman, Syekh Abdul Karim, Syekh Abdul Rasid, Syekh Abdul Jalil rahimahullah anhum. Sallallahu hadratir fi awliya'il karamain fi maqbaratil baqi' wal ma'la. Sonlah khadratiruki syuhada Uhud khususan sahabat Hamzah. Sonlah khadratiruki a'imatul arba'a Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Malik rahimallahu Sallallahu Sonlah khadratiruki masyayikh Qadiriyah wa naqsabadiyah wa jami'i turuqil mu'tabarah jami'il awliya itis atil jawiyah alladhi balagu bi Indonesia awal husnan ngampel Raden Rahmatullah Syekh Ibrahim Asmar Kondi Maghribi Sunan Giri Sunan Derajat Sunan Maulana Maktim Ibrahim Sunan Bunang Sunan muryo Sunan Kudus Sunan Kalijogo Raden Said Kanjeng Sultan Fatah bin Radhamak Sunan Gunung Jati Jamil Aulia Wali Wali Habib Pekalongan khususon Pekalongan Selatan Bapak Yoso Sesepuh Kerto Harjo Alikubur Musola Al Angsor Alikuburin Adil Jamaah Abain abaikum wa umatina wa Wa Jadina jadikum wa alina wa alikum Walimu alimina walimu alimikum Wa masyaikhina wa masyaikhikum Khususan murabbi ruhi wa syaihi Ismail maksum bin Ahmad Yasir Karawi Wa tulari Wa badal wa sallallahu alaihi wa ahli kubur muslimin muslimat la tu'adzib ila yaumil kiamat fadilati yaumil jumat fadilah rojab salat ghafarallahu dunubahum wa sadarallahu uyubahum wa ayuli darajatin fil jannah biniyatin sholihah hasil maqasidana hadihil jamaah fi maqasidi dini wa dunya wal akhirah bi barokati siri lahumul fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sahibul Quran Sayyidul Anam Wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها wa ni'ma ajrul amilin. Amin. Allahumma Al-Qurama, Al-Aiza, Al-Ajila, Umana'u Rasul, Warasatul Ambiya, Habaib, Masyaih, Wal Ulama. Sesepuh, bini sepuh, haji sepuh, kasepuhan ingkang rawuh, saistu, poro pengasuh. Telata, Harajo, Pekalongan Selatan, Penjenengan Diko, poro kiai. Sampun lir segoro kebak kelawan pitutur luhur ular waskito nanging kersa rawuh wonten majelis menika namung paring barokah donga dhateng sedaya ingkang nderek sibo kaparingana bejo mulya panjang umur panjang yuswa amin Allahumma saestu para kiai saking tokoh-tokoh Sangging Bapak Ketua NU pun mereka mawon jeng. Kombinane warunge teko komplit. Ya Allah, panitiane kaji kabeh. Amin ya Allah, barokah jeng matur nuwun. Saestu Romo Kiai, Romo Kiai kang boten saged pot absen. Tokoh masyarakat Romo Kiai Rosnan Hadi, Romo Kiai Usron Ahmad, Romo Kiai Abdul Wahab, Romo Kiai Taufik, sesepuh panitia saking Bapak Dr. Andes Nur Haji, sedoyo pejabat aparat Kelatah Pekalongan Selatan, Musbika Pak Camat Kapolsek dan Ramil petinggi di Sokerto Harjo, Bapak Bilal, Sedoyo ingkang kaparingan derajat pangkat donya menika dados sarana pangapura pangkat ngejak datang umat nuju jalan selamat dunia akhirat Allahumma Allahumma sedoyo panitio seragam batik ugu seragam jowo, Mas niki bagus-bagus sing ngene iki sesuk dinikahke nah ya <laughs> seneng kula ngeten iki saestu siar Islam mahabbah datang Rasulillah amin Allahumma mungkin kalau kula ini. sedaya panitia Pak Nurati bangser-bangser angsor kanca-kanca sedaya dramben sedaya penyemangat dalu menika bondo priya pikiran tenaga ingkang jenengan curahno kangge hormat wulan rojak ingkang swarga mengkenten banyu ingkang mili mulili mancur kaya ngeten iki sewengi ora bakal ilang mancur wong bayine balik terus iki <laughs> putih kaya susu manis kaya madu ademaknya kaya salju diombe ora bakal ngelak salawasi wong-wong sing suwarga padha mlebu kita sedaya dalu niki ahli suwarga Allahumma jazakumullah muga-muga tambah berkah rezekine para panitia tambah turah Allahumma jamaah ingkang somo lenggah pun buka manah, kanthi nata ati Kalau jenengan sami Lai dugi niat golek pakan rohani Mangkat ngaji Ganti ikhlas menteni kiai Muka-muka kapari ngono dawa umur Gampang rizki Sing nyandang loro Asam urat darah tinggi Waras untuk tombo mari Sing dondi utang kreditan angsuran Muka-muka iso ngelunasi Muka-muka sing utangi wonge lali. Tapi ya ora utang ibu gadah motor kok yai. Wis ngangsur mboten napa-napa, sing penting rezekine Gusti Allah bakal tumiba, kabeh rego mundhak yo ya ben. Nek Gusti Allah nibani rezekine awake dhewe mundhak insyaallah turah. Alhamdulillah. Monggo pelan-pelan kula panjenengan kesehatan, kesempatan, umur panjang. Iman Islam gondeli sing tenanan, aja bosen-bosen pengajian. Niki ilmune wong iman, wong iman kok wis ora pengajian. Suwe-suwe iman tumbang ambingake dening ombak ing zaman sing saya edan, Quran mun pajangan, HP do ombo-ombonan. Nggih napa mboten? Mula niki kanthi pengajian iki minangka dados ilmune wong iman, tameng benteng pangriduning setan, Waras sifat kamu nafikan, geni neraka ora bakal doyan wong sing ngaji mlebu swarga kon leboni Allahumma. Kanjeng Nabi ngendika. Likulli syai'in siqalun. Wa siqalul qalbi zikrullahi ta'ala. Segala sesuatu itu ada alat yang untuk membersihkan, mensucikan. Mergo napa? Ora nono suwijining perkoro, sing tanpa reget tanpa kotor iki ora ono. kabeh perkoro, kadang jining mongso, mesti ono kotoran ono regete gih apa betul? Gih betul? iki ono alat sing kanggo ngumbah Umpomo omah kotor disaponi jubin kurang resik super pel ben rodok wangi ana pembersih kaca mobil mlebu sorong disemprot nganggo busa sampolin dadi keli pakaian baju kelambi dicuci daya tek ringso sabune ben bersih suci lah niki lek perkara La apa sing kanggo ngumbah nuceni sikalul kalbi sing kangge ngumbah ati kula panjenengan menungso lafale man nasia man niku artine wong nasia kuwi artine lirwa lali luput dosa jenengane menungso menus menus sing kakean Iki mesti duweni reged, duwe kotoran, duweni dosa. Lah niki dikumbah ngangge napa gak ana liya sikarul qalbi zikrullah, zikir nang Gusti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mangkola alhamdulillah yuftahu abwabus sama. Sapa sing lisan ngucap hamdalah dibuka Langit lawangi mengakui jalu opo. Gandeng la ing sakartum la azidannakum janjiku. Aku wis matur syukur tak tambahi makmur muga-muga sing syukuran kelawan pengajian umure panjang Allahumma Istighfar sing kata Ya Allah dusa sembrana pepeka saben dina astagfirullah fakultu astagfiru rabbakum innahu kana ghaffara nek wong padha maca istighfar senajan dusa kuntuk kaya untuk ing segoro gunung lir kadya tetes sing udan umpama istighfar sing mbok waca kowe tobat nyata ora baleni dusa sing kelewat kadaluwarsa so. Kusya Allah gede pangapura astagfirullah. Monggo kula panjenengan. Nyerot ambekan niki regane larang sak serotan sedina nyerot ping pira kula jenengan ambekan. Delok rumah sakit api bangunan jobo cetetan derudo tangisan golek sak serotan ambekan mbayare larang. ora karuan kula jenengan iso jagongan ping pira suwengi nyerot ambekan kuwi utang dibayar kangge napa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah tiada tuhan selain Allah tahlilan iki karepe napa silaturahmi ben dawa umure gampang rizki nek wong wis ora tahlilan karepe ben kumpul karo kanca ben ora gelem bareng-bareng donga nek munjuk rasa dhewean ora pati dirungokno nek rame-rame unjuk rasa nang Gusti mau kawasa donga iki cepet sih seneng badan gampang tumibo, iki wong-wong sing kaya ngono iki ora seneng bedes-bedes niku mboten seneng ana tahlilan silaturahmi mboten seneng ajine teri Salu ala Muhammad. Lah pripun sakniki niku kucing kali kucing do didu kok. iwak siji mbok royokan kucing loro bedes moro tinimbang kowe tukaran iki iwak dibagi loro separo edang rak yo apik to setuju kucinge kok manut karo bedes niku kok pripun lah iki engko tak kethok separo sing butut kowe sing sindas kowe lah iki mengko nek kira-kira ora ora pas lek ngethok yo mung punjulane minangka dados upahanku sing bagian juru bagi ngono kowe setuju apa ora setuju kucing loro setuju kabeh ketok ya apik bedes lu pinter lek ngatur kok akhirnya lek betis ngetok niku ora dipaske del tengah-tengah nggih mboten 20 kilo iwak niku diketok del jebul ning kene 10 sing ising ning kene iki ana ah, apa niku 7 sing kene 13 lho kok akeh ning nggonmu ndase ngono 13 nggonmu 7 sing kucinge wah ora cocok ayo 13 nggonku 7 Iki punjul kudu dipadhakake. Ya wes ngene ya. Iki tak kethoke minangka padhake kanggonmu kae pitu gen padha pitune. Iki engko turahan kuwi minangka dadi opane aku terus tak pangan minangka dadi juru bagi perdamaian kowe ikhlas, ikhlas. Ketok le punjul pira niku wau. Tunjul pinjul punjul enam 6 le ngetok 8. Del dipangan mak kelakep wis. Iki mau 10 dijikuk 8 ijek itu ditimbang kene pitu kene walu. lah kok punjul gonmu muskelo. iki protes iki ya kudu dipondhokake gunku pitu diketok punjul sekilo lek ngetok telung kilo del hmm. jeng 5 kilo lho kok ngonmu 5 kilo ngonmu 7 kilo punjul gemur 2 kilo ketok Rong kilo lagi ngetok patang kilo, del, kono je telu, kini je limo petok meh, del, akhir kali buntut karo buntut. Buntut karo ndas. anggere bar pangan, kowe kaya bedil anggere bar pangan, kaya bedil kondo tukaran kucing kan kucing kuwi padahal minyak iki serot kono minyak dipangan iki kucing mengomane endas karo buntut kepro-kepro anak negara Islam iki dina diutek-utek karo kafir sing wong Islam duwe goblok ora karwang tiru-tiru disogoki wong Islam karo wong Islam kondo tukaran nabine padha Gusti Allah padha tujuan swargane padha mung kari andum donga besok ketemu nang swarga aja ngelek-ngelek kanca andum donga senengane ngelek-ngelek kanca ngafir nom anane jenggo dawa kuwi mesti swarga prek durung mesti astagfirullah Kucing itu goblok itu karma macam apa? Ya pusi bedes-bedes kui. Mula niki monggo kula jenengan ya Allah. Kanti silaturahmi dawa umur gampang rizki. Allahumma La haula wala quwata illa billahil aliyil azim bondo titipan pangkat sampiran Ajik ngedukno napa piweling Kanjeng Sunan Kalijaga sirama menyang Solo sirama menyang si Rama niku artine si Rama adusa menyang Solo ki mangkat ning musala masjid salat Arjeng ngedhunge napa presiden iso leren gubernur iso mundur bupati iso gak dadi DPR iso lengser camat calon mayit Tentara dunia ini hanya sementara. Polisi do hati-hati. bentino malaikat mendelengi. Lurah, ojo wegah le jamaah. RW, ojo do karepmu dewe. RT kok orang ora nindakake, besok digecek ndase. Maksudku RT kene. RT liane kene jos kok. Amin Allahumma. Si Rama menyang Solo, Adusa menyang musala, masjid salat. Oleh-oleh payung. Oleh-oleh payung. Iki urip apa ora? Haji omong kok menteleng ae. Ben ketok rame oleh-oleh payung. Karepe napa oleh-oleh? Maksudnya oleh-oleh kulon jenengan sing digawa sawanang pangeran nyoba wujuding salat sembahyang bondo donya omah ombok sawahi bero tinggal lunga bojo ayu tinggal rondo ora ana sing mbok gawa oleh-oleh mung salat kanggo payung ning ora-ora Nuri ku jebule karepe mak jentit mak jentit lolo, lo lo bah nek wis Allahu akbar niku wis jentit sampean aja polah aja bal-bal niki jenenge mati sak jeroning urip nek wis Allahu akbar Mang dicuting bocah kuwi. Sallu Muhammad. Nah wis Allahu Akbar, nah, wis mak jentit sampean. Aja polah, aja obah-obah. Nek wis mak jentit kok isih polah obah-obah medeni. Nah wis Allahu Akbar. Mun rasa ngurusi tamu ra urusan wis muni Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanirrahim maliki yaumiddin Assalamualaikum Waalaikumsalam Pinara Iya karena butuh iya karena batal salat sampean sembahyang kok jawab tamu pinara lho piye Nek wis jendhit aja polah aja obah mula wong salat jamaah niku kudu anut aturan ilmu agama madrasah ora rubuh-rubuh gedang anggere apik-apik awur-awur sembayang ora nganggo ilmu pengetahuan wa kullu man biwiri ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tubalu ngamal ibadah tanpa ilmu ayo rusak ana wong limo jamaah gendeng kabeh pekok kabeh siji imam papat makmum gendeng kabeh lah terus piye Makmum sing tengen Dewi ngentokno bahasa Inggris tapi lewat belakang. Yes. Ngentut. Dekne gak roh wong ora tau ngaji. Nek ngentut dadi batale salat yo ya ora ngerti kok meneng dingkru. Ae bismillah bismillah meneng ae. Padahal batal gak krasa sing nomor loro ketularan. Ambune tanteng-tanteng ngentut kan. Ngomong ora ngerti nek ngomong dadi batale salat loro rusak. Sing nomor telu tatut. Eh, salat ngomong, salat ngomong iki batal ngawur kowe kuwi. Batal telu. Sing nomor papat katu sisane, nak ngandani mengko nek wis lebar. Saiki salat sisik padhae batal kowe. Makmum papat rusak kabeh kari imame tok. Imame yo lelo-lelo. Lu salat kok omongan. Geger karepe dhewe meneng kaya aku. Lah, dalah. Iki nek wis muni jentik aja polah, aja obah-obah. Nek obah-obah medeni Dene yang urip boleh ah. Lu sing ra entuk kerja sapa nyambut gawe sakwareke, kumpul bojo sak jeblose, jagong sak lempoe. Ning bojo nganti lali sujud nang pengerane. Lah iki dina kathah menungso. Ingkang sami dolirwa nikmat pirang-pirang didun koe diduno awake dhewe ya nampa krasa omahe 5 mobile 9 bojone kono-kono wah 8 kaya mbah subur rondo-rondo ning pengajian lirwa kewajiban gak nindakno alesane ana-ana oh oh titenono nikmate jijiko dipindah no wong liya diijoli musibah bencana iku gawe ngelikno nek awake dhewe iki menungso, menus-menus sing kakean Hati ni doa tos ya Allah sana ni wong doa edan ake Edan watu kabegin apa betul Iki dino zaman ake zaman watu Mergo menung sani saiki wis hati ni wis doa tos koyok angel kandhanane nek pengajian ramene kaya ngene untel-untelan wonge lebar pengajian kok ya ora ana buktine dirangi muncat idune kiyaine musolane ya apik kaya ngene sing andher banter spekere kiwa tengene kok ya jeda basa kupinge tong tong tong jare kurang seru ana kentong malah mapan wis ngene kowe dhewe Atos-atos ngaji ora nglakoni. Pengajian ora padha karo perbuatan. Akeh wong pinter nanging dok ora bener, malah dok keblinger dadake bumi geder, nom-noman ngombe komer edan nomer. Akeh wong ahli ilmu kelakuane kaya asalamualaikum. Astagfirullahal An-Nabi An-Nabi sallu alaihi Salawat Salawatu alaihi Ngundang malaikat Nek ono solawat Ngeteni kaya gondo minyak misik Sing wangi Terus digondo karo malaikat Malaikat mambu solawat Terus medun golei wong-wong sing podo moco solawat Niki disuting kabeh niki Sing untuk senek loro sapa Lho ketok niki kok wang sing mburi ra uman kok ana sing ngumpet loro barang iki. Annabi, annabi sallallahu ¡Gracias! sing padha nglakoni fahisatan kejemberan, kemaksiatan, kemungkaran. Iki dina ya Allah. Kemaksiatan, kemungkaran, kejahatan, perzinaan berkembang pesat terang-terangan. Saiki ora joko ora prawan sing tuwa ya ora ketinggalan sandal teklek ning ngriki lan tuwek-tuwek ya petakilan SMS-an Beriki gionten dong. Ya Allah Gusti. Niki monggo ya Allah. Lam tadharil satu fi qaumin hatta yuklinu ila fasyafihim attaun wal auja. Nalikane wis edeng-edengan kemaksiatan, kemungkaran, kejahatan niki bakal ono penyakit pirang-pirang kelaparan, ora ana tambane akeh penyakit pagebluk mayang para penyakit angel tamba merga donya niki wis kebak dosa pinggir dalan Habib Habib Kiai Kiai kon santri Pekalongan Batang Kendal wis Mangkang Semarang Demak Kudus Jepara niku nggon santri nggon kiai nanging kathah kota-kota besar pinggir jalan lampu ni padang ketok ketop ni karokinan, melebu jagongan terus jogetan dangdutan ngombene oplosan doyong gondelan perawan melebu kamar tarik lawan atau sewunan, sing rada elek ireng pedotan rodok murah jam telung satu sewu, lu kok pengalaman mentok ya ini jarene aku ngeliwati penundaan kaya mau tau ini rodok murah saya ketemu ini eli ini lu kok roh babi ya ini gue nak wis kaya ngeten iki pageblug mayangkara penyakit angel tombo. Biyen masuk angin biyen cara biyen zaman Kanjeng Sunan Kalijaga wong karang yo jahiliah asli. Hindu Buddha Islam belum iso ditampa asli wonge ora ngerti tapi nek dikandani langsung mlebu ning ati dilakoni ra ketang ora pacetho lemune ya hayu ya qayyum ya hayu ya qayyum ora iso ya kayuku ya kayumu ya kayuku ya kayumu ya kayuku ya kayumu ngono ya mandi kok mergo kanut kiai lah wong saiki lemune ngatek muncrat-muncrat fasih cetuwa Wong pati mandi mergo napa wis kedah Penyakit biyen kerokan masuk angin flu biyen kerokan waras, flu biyen kerokan waras. Flu saiki yu, model-model ana flu burung. Burung ngertos yu, manuk yu, aku ingin nanti moco koran yuk goro-goro keracunan iwak manuk yuk lah kok reso kempes nek jurung sangang ulan melenting kok yuk mulai hati-hati karo iwak manuk ya yuk enak es menit rekasane sundul langit yuk manuk yuk dimaniman mergong lenuk ditutupi ya yu yuk Wong bocah saiki niku ya Allah nganggo pakaian ya diler ya Allah. Nanti pating pendelut, pating pecotot ya Allah. Kaosan ya lengket, kaosan nganti lengket kok ya nganti kalet. Yo ana iwak tek ora tutupan, kucing merah kok ora mangan. Kuwi kucing goblok nggih mboten, Pak. Luru makna yo kucinge muni nggih kowe krungu ta yo. jaket sesek dinggo sing lanang montore ora kok malam jumatan malam mingguan montor pesen kan jentit niku ya Allah jakete rada sesek lek bonceng jentit mburi ketok SMS silit mletek sithik ya Allah Gusti ha wong kiai perpet-perpet meneh kowe to disukiti Masya Allah Gusti. langit ngeten ditutupi kangge nopo Kiai? Mondok ngaji ben dadi santri, tertutup ilmu Quran dadi bocah putri sing aji. Amin Allahumma. Lah wis piye bocah saiki cekelane HP apike ra karuan. Android Ombone ra karuan yang hujan turun lagi yang aku ndak bisa tidur dengan dapurmu yang. motor setater, boncengan cekelan bangkean janjian malam minggunan kowe cekelingan buakan kencengra karuan tekan dalan ujian syukur lha ngono ki dalah ngaup ning gone warung kok ya kosong sisan akhirnya bocah ki Joko karo perawan mulai nyekel tangan setrum karo setan ndret ndret ndret ndret rayuan mulai rayuane gombal sing lanang pinter karang langka wong liya sing tak demeni nang dunya sakliyane rika sakliyane rika langkah liya mainen tum sepiar karike tum sepiar karike tum sepiar Arjuna mencari cinta. Sing wedok kelepek-kelepek rayuan terminal metu. Harus demek demek la ilal. akhire malah ndat net ndat net ndret ndret eh kelepek-kelepek sing wedok idan sisan kok. Pipiku kiyeng gurika, lambiku kiyeng gurika, tatuku kiyeng gurika, irungku kiyeng gurika. Kabeh duwe ku kiyeng ya mung nganggo rika jero jero saudara-saudara apalah-apalah woyo woyo Salam Muhammad Niki monggo kula jenengan. Wis wis wis wis wis wis. Akhire ini ono ini ono kutruk. Remuk donya niki. La ilaha illallah. Iki ora ana liya sing iso dandani Al-Qur. Al-Qur. Ngaji anak kula jenengan ya Allah. audolamu anfusahum. Kowe dongane ngoyo awakmu dhewe. Kowe ngombe susu campur jahe, ana jeruk tambah kopine, campur mencret yaine. <laughs> Iki kok iso komplit. Kenapa ngombe? Lu ngono ki jek kurang mareng, nek ora ireng, congyang wah ora gaul ketinggalan zaman. Wah, congyang whisky, brandy campur banyu aki goblok dadi siji. Apa ya ora remuk to ya, Le? Baru ayo padha dikir, ayo padha tobat. Astagfirullahal. Eh. Ayo duren-duren roti-roti biyen-biyen saiki-saiki. Iki nggon santri. Ayo pekalongan kudu apal doa ngerti Quran, solawatan, perjanjian dibaan, sembayang rezekine gampang, uripe tenang, kredit iso nyaur utang. Allahumma Niki monggo kula panjenengan ya Allah Gusti. Kanthi dasar kula jenengan kados ngeten niki sing padha maca istighfar niki nyun sewu tameng setan niku wonten tiga siji musala masjid nek mau mlebu musala mlebu masjid setan ora wani ndulit loro wong sing ahli dzikir wong gelem dzikir setan moh mampir Telu wong sing do maca Al-Qur'an setan ora doyan. Mula ayo lumantar pengajian iki dina bareng-bareng golek ridho Gusti Mokawoso dosa kaya ngapa istighfar sing mbok waca insyaallah wa may yaghfiru dzunuba illallah Gusti Allah bakal melebur dosa kula panjenengan dika Allahumma sepira umur ira sepira dosa ira taubatlah kepadanya dilebur semua dosa ojo mung mikir awake dhewe wong tuane ireng bathuk les mbayang ki walah musak lan dhewe wiridan antri wong tuane anak do ngombe arep munggah swarga gak sida nggo ancik-ancik ndase wong tuane Astagfirullahal Didik kelas semua anak-anak istrimu Mak mohon maaf semua atas segala dosamu Teko kumpul mangkat ngaji silaturahmi silaturahmi panjangkan umur rezeki gampang urip makmur silaturahmi panjangkan umur rezeki gampang urip makmur Bu, seneng, Bu. Nek mboten ngadeg mboten seneng. <laughs> Wong wedok senenge nek ngadeg, Bun, kula tak ngadeg. Den ketok kabeh. Besok ketemu nang swarga Allahumma. Bakas mirah ngantek tengkleng. Eh, ketutupan sirah. <laughs> Sukses ya, say. Lah miring kaya ngono kok. Delok kiai ketutupan tukang syuting ngene. <laughs> Sukses ya, say. Ya Allah, ketemu nang suarganipun Allah. Amin. Allahumma walam yusiru sarate aja mbok pol-polke kok kowe wae wis ngerti ayo mari wis dikandani kiai monggo kula jenengan gak ana menungso gak duwe dosa wong jenengane wi menungso menus-menus kakan dosa ning aja digawe kene kulino witing tresno mergo jalaran saka kulino sithik-sithik dikumbah tritek sithik dikumbah para diwa coco saben dina dilebur dosa amin Allahumma pagebluk mayang penyakit angel tombo werna-werna saiki ning tanah suci ana flu onto jenenge virus meres ya Allah Gusti wong ning Mekah umroh haji kudu suntik meningitis ora wani suntik meningitis mati kaya Olga bocah kaya ngono ya Allah gak wani suntik ngaji wonten Taiwan, Hongkong kula sering mereka wonten Korea, wonten Cina TKI, TKW, Sengundang kula wonten mereka niku enten wabah penyakit flu babi wonten gini wong ireng-ireng ibola virus ini aneh-aneh HIV nyerang sak dunya virus jenenge AIDS A aki anune i itu digunakan es eh, sembarangan anune itu digunakan sembarangan Ya Allah Gusti. Mula ana ing wulan Rajab ulang taune salat, nggih? Ayo piweling Kanjeng Sunan Kalijaga ketoke dolanan. Nek kuwi lebar sembayang, wa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. lebar sembahyang ayo podo buyar golek rindani pangeran kerja nyambut gawe sing dokong golek duit sing akeh nek mati digowo ayo yu kerja ayo pak golek duit sing akeh nek mati digowo lho napa sakit ya iya akhiratan moil mboten sakit jenengan arep haji nganggu duit umroh nganggu duit bangun musola ngecek koyo ngeri nganggu duit pengajian ya nganggo duit wong yo sonsone dhewe yo digawa-gawa rene dhewe yo dionek-oneke dhewe lebar ya gawa mulih dhewe yo njaluk duit lho nggih mboten wong nginceng kaya ngene iki yo njaluk duit mlebu musala sarung klambi yo tuku nganggo duit mlebu musala ora sarungan tata kucing bangun omah nganggo duit meja korosi tuku nganggo duit tuku ombenan nganggo duit tuku amben nganggo duit dhuwur amben kuwi ya njaluk saiki mung mbok ngeloni duit ora dikeki pamiti ning pasar tuku terasi lah kok terus minggat ora bali sapa kuwi teko apa ora wong iki Sri tak kandhani ya Sri gara-gara duit saiki akeh wong frustrasi sing sukeh stroke sing kere stres kowe milih ndi Sri sing sugih stroke, sing kere stres. Kira-kira milih ndi sampean? Milih waras Allahumma. Lah wong piye to duit pirang-pirang yo kurang perapatan swalayan pojokan rumah makan hotel tingkat kos-kosan villa dhuwur gunung selapan pisan go kelonan yo kurang ngamukan darah tinggi stroke dadine mung sing kere gresula ae Gusti Allah karepe piye salat tak tindakake awet kayu jek kere ora gem dadi Gusti Allah iki mbok diwakilke stres bocah iki Mula sing penting ngaji ngeten iki gen waras lahir ya waras batine linggih ngeteplek mendelenge kiai dibuka mana atine dileboni kelawan dawuh tutur ngaji Allahumma waras lahir waras batin Allahumma sing penting waras sugih nek penyakiten gawe apa mobile anyar nek bokong udunan wolu piye lengling gei sate kon tuku rong trek ngono lho iso wong sugih duwite akeh ora wani mangan darah tinggi emping mlinjo rong trek kon mbayari iso wong sugih duwite akeh ora wani mangan asa urat mulo sing penting sehat waras Allahumma tanggane kula wong ora duwe tapi waras awake ya Allah tak delok-delok kemringet wae ya Allah kerja ning nguri Daud ning sawah Daud ngertos Daud ngertos nggih ngertos nggih sing ten sabit iki lho Daud kungkum secino delalah bekakas ki ora medhok. Ditelak ya ice utuh ya mung rada sopan ngono. Lah bareng sing wedok jam 12 kurang terus ngirim nuk-nukan ngono, dibuntel karo godhong jati. Sambel kelopo karo iwak gereh delalah ning gone tegalan ana tukulan kemangi portal nggo lalapan mulai digembrojos kemringete karang caping copot nggo ilir semindi kalengan, bantalan bonggol gedang lumono kaya iso kleketer ngiler mergo napa awake waras nggih napa teh amangga sing penting waras Iki kon golek duit sing akeh mati digawa Kanjeng Sunan Kalijaga niku kepiye paling ora Dhuwur-dhuwur nyantai kok lagonan tok. Lho niki, niki santri Sunan Kalijaga. Amin Allahumma. Lho niki monggo dipikir. Iki gawe si arjaman semono, masjid gede wis didadekno, dibangun wali songo, pimpinane Kanjeng Sunan Kalijaga, kentong jigur didur durung beduk durung ana, ijeh Hindu butuh Islam urung iso teko mara menungso. Tinggalane wong Jawa jenenge keruwetan. Rawitan iki jenenge keruwetan. Asline keruwetan ben ucul sang keruwetan. Sing dituthuk bendhe. Bendhe niku artine undang-undang, suarane jenenge kempul. Kempul niku karepe wong-wong ben padha gelem kumpul. Kanjeng Sunan niku nek dewa nyante. Kempul maksudnya ayo ngger ya bunaya idza ra'aita qauman yadhkurunallahu fayajlis ma'akum ngger nek ana grombol-grombol, kumpul-kumpul, do ngejak dikir nang pangeran, kowe melu teko kumpul. Umpama ki wong alim, manfaat ilmumu. Umpama ki wong gendeng, ilang gendengmu. Umpama Gusti Allah nimbakno rahmat, kowe entuk katut rahmate yo tapi nek ana grombol-grombol kumpul-kumpul tanpa maulud dan tanpa selawatan, tanpa dikir nang pangeran tanpa apa ki dikir nang Gusti Allah maca Quran aja melu teko kumpul kae mung anane koplosan biduan kowe melu teko wong alim melu teko ilang ilmumu umumu gendeng tambah pekokmu umumu Gusti Allah nibakno azab kowe katut entuk adabe nggih kumpul wong adul minyak iso melu mambu wangi kumpul karo wong tukang uras WC melu mambu tai kumpul karo kiai selawat nabi kitab suci sing diwaca ambune wangi besok ketemu kanjeng nabi mlebet swargi Allahumma lah kumpul karo wong tukang narkoba ekstasi cong yang whisky judi remi senajan ramelu delok tok kok yai delalah ana grebek polisi katut kecrek mlebu bui ya ora kang jipri lah iya wis dikandani ta mula ayo kumpul kumpul ya Allah siar rame-rame niki besok mahar Rabi Widodari. Muga-muga itu Widodari amin Allahumma. Iki akan contohaken Kanjeng Sunan joko Niku siar Wong termasuk sing Rabi Widodari niku termasuk nyaponi musola, nyaponi masjid, buat najis. Niku mahari Rabi Widodari makmurno masjid, mauludan, berjanjenan, solawatan, turun malam Jumat, solawatan apa malam Jumat mauludan berjanjian solawat pokok yang malam Jumat gelem maca solawat ora bakal melarat dunia akhirat Allahumma baca solawat Nabi Allah Nabi Muhammad baca solawat Nabi Nabi petunjuk umat baca solawat Nabi akan dapat syafaat baca solawat Nabi selamat dunia akhirat Muhammad iki wong maca selawat iki minangka mahar rabi karo widodari sing jenenge salat ikhlas ora ikhlas dawa cendak lagune keliru walah ora dosa macane salah ora dosa ngibadah tanpa kisab ya jenenge maca selawat Allahumma sallu ala Muhammad ning yo delok laras nek kira-kira ning masjid ning jero musala yo mauludan yo mauludan lagune yo sing ala-ala hapsi ala-ala solawatan orang kok dumeh kena sembarangan ning lagu ni kopi dangdut. Ya Nabi salam salam mohon alik. Ya Rafi asasani wa taraji. Apa taya cia cia cia cia cia. Eh jangan bocah. Kok terus ngerap gitu. Yo ya delok-delok siake, muk kali. Amin Allahumma. Sausi podo kumpul nganggu siter siter niku woro-woro muter-muter disiarno lewat speaker nganggu sing banter mm, dikiring lawan bangser Pak Nur Hadi CS kalau mau ee eh, eh, bareng diter, ditabogong ayu saiki mulai jagong lek kini li anakku jagong karo Waranggono karo yoga-yoga nglumpuk ning kene widodarine ning kene widodarane cek ora napa niku gambaran swarga sing lanang entuk iki sing wedok entuk iki wis dikemas ning Quran wong lanang seneng wong wedok wong wedok seneng wong lanang iki wonge waras wong lanang ora seneng wong wedok wong wedok ora seneng wong lanang iki wis tau tiba umure kendhu lah saudara-saudara Mula kowe tak dilik, tak tilik awet mau, tak lirik awetmu sing rombongan kene iki ora ndelok aku kok ndelok kene. Yakin aku yang nglirek kowe kok. Ora ngerti kene, ngerti kene. Lu nek cocok regane matur bose. Woyo iya, woyo. Iya. Salala Muhammad. Iki normal, normal. Berkah, berkah Allahumma. Pun alon-alon. Kanjeng Sunan joko niku dijak dakwah. Ndak wae nganti gong karepe ayo mulai jagong, di dijagongke apa? Sing dijagongno namung wujute jenenge saron. Saron niku barang sakloron, Niki mengke dalu kula badhe jagong kalan jenengan sing kula omongno rong perkara. sakloron niki iki napa rupane Al-Qur'an kelawan hadis niku pakem. Nek ana wong ngaji ora ngomongno Qur'an hadis kentir kuwi. Niki sampun pakem. Quran hadis niki mboten badhe cetha kejaba Kanjeng Sunan Kalijaga gawe lelagonan jenenge maca pat wacanen perkara papat Quran hadis kudu nganggo ijma qiyas ahlu sunnah wal jamaah nahdlatul ulama ditinggali Kanjeng Sunan pacul babatana paculana pacul perkara papat aja ngantek dicekel duran ayu durane dicekel duran padha iring nang pangeran coblak coblak suweng suwenge teng gelenter mambu ketundung gudel makmo lirah lele sapa buyu delekake sir sir pong pong, sir, sir, Oh, wow. dolanan iki eling nggih. Dolanan iki eling mboten? Wong Jawa dolanan iki eling napa mboten? Iki sing dadi bocahe jengking. Nggih ta? Sing dadi bocahe jengking maksude kowe iki dadi menungso, ayu rupamu, bagus ganteng raimu, udeng-udengan dasmu, kabaret bintang jenderal pangkatmu, wong kowe iki dadi menungso. Mbok yo jengking. kurang apa? Bumi isi kutu walang togo, kabeh dicipta tak kawis nggo kowe kok menungso. Segara sing ngombo iwak cilik gedhe kang ana teleng samudra, iki kabeh tak gawe nggo kowe menungso. Gajah gedhene kaya ngono, ngono karo kowe menungso, kowe tak gawe sempurna. Kaya akal, kaya ati, kaya akal iki. Iki kon go mikir gen iso dikir. Nek mikir kowe dikir, ana wong mung mikir tanpa dikir, iso-iso kowe dadi kentir. Kowe sempurna ya Allah, bagus sih kaya ngene iso sila iso slonjor iso ndodok iso mengkurep iso mlen iso ngadeg iso miring iso blandang iso mlayu apa menungso, makhluk liyo sing kaya kaya menungsa bagus-bagus ganteng-ganteng ayo-ayo tukul rambut yo rasa awak tukul kabeh rambuté tukule yo nggon-ngonan dadi lan apike mau-mau sawak niku tukul rambut kabeh e e e malah kaya kethek ta yo tukule nggon-ngonan kene tukul kene ya ora kene tukul kene ora kene tukul kene ora kene tukul kene ora kene tukul kene ora kene tukul kene ora <laughs> tukule nggon-ngonan ana sing ora tau kena udan kena panas ki malah ketele ora karuan aku dhewe ya gumun kok yo nggih napa iki rambut sirah gawe apa nggo nutupi utekmu iki lho kene ora ndeletek kena panas sing srengenge lha iki dina akeh sing do bathuk kinclong rambuté do brondol do pinter profesor Batuk kinclong Wonge pinter do ora bener mulo dadekke bumi keder nek wis keder horeg menungsane padha umek sing dhuwur do mangan warek sing ngisor kelebak-kelebak negara wis dijajah buta kala prasana pati sekipu sangka sabrang manca negara dewa-dewa do edan meja para singgo bal-balan malah ana sing jotos-jotosan nggih mboten jagone lempoh iki dina ora krasa kula panjenengan pinggir dalan pabrik gedhe kae sing duwe sapa buta luar negeri Indonesia ngemis ning negarane dhewe sumber minyak Bojonegoro cukup bu cukup bu antre sumber wingi ngaji wonten Palembang wonten Pekanbaru lo ngaji mereka sumber minyak gedene ra karuan ora iso ngolah dhewe sing ngolah sapa wong luar negeri buta mangsa negara Indonesia mung dadi sapan minyak dhewe diolah karo wong ula-ula buta luar negeri didol karo awake dhewe mundak wae regane BBM kok mundak kabeh rego-rego mundak ndok mundak gula mundak lengo beras susu ora nek susu jauh toh susu mundak ning kene iki nek ngemi apa ngene iki dina sing medhun mau katok kok piye sing medhun mau katok tok yo ibu ibu mulane mundak kabeh lah sing penting Gusti Allah ngeriski turah insyaallah barokah amin Allahumma niki ayo kudu jengking eh jengking niku artine sujud sembahyang jengking tur eling eling orang jengking ora kena jengking ngolah eling ora sampurna Mbah ayo Mbah jengking ora kok le sing penting aku eling tiwas jengkang jengking meledang mleding ning ora eling ya ora penting sing penting rak yo eling to le lah sembayange piye Mbah wis to tak bate nang ngono aku eling padha wae to le Nah sembahyang kok dibatin sing ngarani tanha anil lepaksa iwal mungkar. Sembahyang nyeganai mungkar uripi tenang rezeki gampang. Iki ora bakal iso ngrasake nek ora ditindakake contoh ana sate ning meja. Ana sate ning meja ditakoni kancane sate kuwi enak apa ora jenengan ora bakal iso ngrasakno iso ngerti sate enak cekelen sunduke diusero-serno kecape lebokno nang cangkeme dikemah-kemah brambang irisan lomboke nembe ngrasake mantep coy <laughs> Nggih ta mboten? Mergo wis mbok cekel sunduke lebok ning gone cangkeme. Iki gak ngerti rasane mau peneleng itu apa batin tok. Apa iso ngerti nek sate kuwi enak duwe bojo terus diudoni, dipenelengi dok kene ngarepan, dibatin tok. Ora iso meteng ta. Nggih ta mboten? Kowe ora ngerti cacile-cilik urung paham kowe. Isone ya kudu diunggahi, salat ku ya kudu dilaksanakake. Jadi ini lebar sano, lebar sembahyang terus tangane donga. D U W I T doa usaha wiridan iman takwa duit. Doa nomor siji bar sujud jengking tangane bar sembahyang tangane gok dhuwur geger. Mbok menawa ana malaikat lewat. Temenan cublek cublek suwang suwang nyekel watu malaikate. Watu akik lho. Suweng. niku anting-anting Mas Inten mutiara akik yu. Kaya ngono kuwi nyakut ngene iki asli. <laughs> Salam ala. Niku anting-anting niku gentenane kali yo. Yu Kasmira tuku gone dituk apa kuwi anting-antinge bosen didol tuku Siti, Siti didol tuku Sri, Sri didol tuku Kandana. Duit niku gentenane kali. Trublek cublek suweng. Duit niku mau sangka panitia urunan. Dibayar bayar karo bose apa sound system bose ditompo kayak anak buah ditom anak buah anak buah gomel kayak bujuni bujuni jaluk anak itu putwet-wet guna cuculan kalau kayak mau cuculan muter jadi dunia niku gentenan orang ada sing ora gentenan presiden gentenan lurah gentenan omah gentenan karo anak ini Gimana buatan kiai yo gentenan, orang-orang semua gentenan, bujui gentenan. gak awo bojone sidi itu sing lanang mat lah kandhani kok nggo pegatan ganti tarno tarno digenteni kancane Pokoknya pancen ben bojone gentenan. Lah wong sing lanang mati mujur ngalor ngidul luru dipendem, sing wedok nangis dengingi, lanange sing bojone, sing tak jiyah pocok gremeng tangis ana bojomu, entekno loh mripatmu, tidak akan lama lagi kok akan jatuh di pelukanku. <laughs> Siap genteni rondone yo, apalah-apalah gitu. <laughs> Eh eh eh jebul ora ana sing ora getenan. Ayo raketan Cublek-cublek suweng. Suwenge teng glenter duit niku diler. Kowe anger harokah berkah, gelem polah obah ya entuk berkah. Lah wong saiki ora gelem nyambut gawe kepengin entuk kaya gedhe ning diplayune ngapusi kan. Kan? Lho kok kene iki. iki ngapusi kancane sing cilik diangkrik-angkrik sing kere diece sing gedhe mikir waduh e dhewe ora ketak nyublek-nyublek napa wong bumine ya subur kowe nandur pari nempur kacang ijo nggo bubur kapung nggo bantar kasur mbakone apik gawe rokok nelek digawe susur ha nek kowe gelem syukur uripmu makmur ha ah, nek kufur ana sing banjar negara gununge jungkur Bandung kelon langsung dikubur Jawa Timur banjir lumpur nggih iki mergo menungsani to kufur bumi subur gembili sak kendi-kendi ganyong sak gentong-gentong tewel sak budel-budel megono ning pekalongan sing ana nggih mboten sembarang komplit kok iki kok jajal je kurang apa wingi ning gone Wonosobo Temanggung wah ya Allah tukul buncis warta tomat kul sawi wala landung-landung kentang. Nggih, kula digaweni kentang sak-sak yo. Alhamdulillah yai nandur kentang. Saged damel tumbas kathok. Mangke sumangsa-mangsa kathoke suwek, kentange metu, kena gawe tuku. Gosek tak deleken to tangan kiai. Ibu, eh, delok tangane kiai nandur kentang. Nandur kentang temen iki. Temen Bu. Nandur kentang kene. Gawe tuku kathok. Kathoke temen iki kathoke. Semongso-mongso katoke suwek, kentange metu. Kentange ngene iki lho. Loh nandur kentang lah, yuk metu kentang toh yuk. Kentang sih kayaknya lah. Tapi keramu kentang sing jeruk kantor. Raketang nyublek nyublek nopo. Mambu ketundung gudel, gudel bocah cilik-cilik niku lho mambu duit yo seneng apa ana ta sing ora seneng duit. Cacilik nangis kuwi duit 20.000 gulung koming, tong 20.000 mambu duit 20.000 manut lekakep ora sedo nangis. Mae tuku bakso sing ana pentole. Pak e ngaso ketok kon jaba. Bosek oh, karo ngono sik Kan lawange mengo yu. Lawange mengo pak e ngaso ketok kon Oh kon jaba aku teko endi? Iki kok malah saya ngereski piye ya Allah. Nyambut gawe ojo lali ngibadahi. gayane saiki ya Allah jangan pura-pura engkau bertakwa tapi ternyata sapi yo ireng nyatane yo korupsi daging sapi delok gambar TV ya Allah mau korupsi pirang-pirang miliar wargi minggat rakyat nanti melarat kecekel KPK sute ning TV yo yang kuyang guyu kentir sopong sapa dele ake korupsi pirang-pirang miliar dikuwetrek polisi yo ijen kuyang guyu kentir kui sirpong dele kapok Sapa mung sing golek donya numpuk bondo. Eh eh eh salat ora nindakno kaji ora mara. Yu kaji yu ala sok nek anakku sudah mentas, lho kok anakmu gejegur kali. Sing mbok golek mung donya akhirat ora mbok tindakno. Oh, oh besok akhiratmu kopong kosong ora entuk bagian napa-napa. Monggo kula aturi pinarak wonten neraka. Tapi aku kasihan akhir besok akhir hayatmu kau selalu maksiat tak mau bertobat besok di akhirat akan mendapat Wangi dandang gendis, si parijoto, mangke nggih dibagi sabar yen nggih Mbah Kita ngurusi sing nom-nom sik iki kiai gaul kok Mbah. <laughs> Wayange mengke campur sari mengke niki sementara woyo-woyo sik Mbah. <laughs> Lah nanti kiai ora kalah karo ngene-ngene iki iya, ora di pengunjung salah alah Muhammad. Iki ya Allah Gusti dakwah niki merangkul ora memukul entuk iwak ning ora butek banyune, ndelok lagune, rungokke siire. Karepe piye jlentrehi? E eh, e eh, e eh, e aja mung pura-pura kowe Islam agamane tulisan KTP. Ning nyatane kowe ora gelem nindakke masjid gedhe ora mbok parani jamaah. E. Lha niki mula dalu niki digeragapi awake dhewe-dhewe sak keluargane ayuku anfusakum wa ahlikum bareng-bareng munggah swarga slamet neraka Allahumma Allahumma mila kala wau sing kula tabuh saron suarane pripun neng neng neng neng ayo mulai meneng niki ngaji dimulai setengah rolas unjul saniki ngantuk napa dereng kok ngantuk yo niki yo niki neng neng neng ayo podo meneng meneng niku artine tafakur mikir sing dingendikakno mbok jolo mbok lebokno nang jero kepis diangen-angen oh iya iya bener sing dingendikakno aku saiki wis dosa aku umurku saya tuwa wis akeh dosa niki Mbah luwe-luwe tiyang sepah nyuwun sewu niki Niki neng neng neng kon meneng tafakur aku ki sapa, sing dadekno sapa ning donya kewajibanku apa? Ya Allah, apa menek umur saya tuwa? Lagune pangkur mbok yo lek ndang mungkur saya tambah umur cedak ngalam kubur. Tobato sadurunge sedo. Tumu kamu tu. amali salihati qabla an tusilu bana qabrahu qabla ayyadkhulahu siros sadurunge sira sedo ngamalo kesainan sadurunge datang kesempitan bangunan kuburanmu sadurunge sira padha mlebu as-shalatul jamaah qiraatul Quran sedekah jariah anake sing soleh lan soleha Allahumma dandang gula dandang golek ana dandang lakon ana umurmu saya tuwa aja tiru-tiru sinom parijana bocah-bocah iki jenom micih dorasa seminggu ping papat menawa kira-kira ijeh do isa sampeyan ki wis tuwa patang minggu sepisan wis ora isa diantemi wis oh yauye Nek kaya ngene iki pandangan hidup ngerti langsung urip. Nek kaya ngene iki pegangan hidup dicekel terus urip. Lan jenengan perjuangan hidup mbah ora berjuang oya uye Ayo mbah, rambut putih wayahe mulai untuk ompong wayahe ngerom, pipi saya kisut cedak bolongan ciut, ayo dikir ayo dikir neng neng neng neng neng neng wong sing meneng mikir dadi neng neng neng alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah wong sing dikir nang Gusti Allah dadi bening atine abdul makutu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah wong sing dikir nang Gusti Allah muga-muga ahli swargane Gusti Allahumma mula sloko-sloko batok bathoke elai lo, sluku ngambahno suku salah kaya sluku sulukan pawasalikun wada kamaslukun usluk latasluk maslakun maslakun mislakun usluk usluka osluku, osluku, osluku, ora usluk usluk Uswuku oh, ngambake suku nuju golek ilmu. Batoke ilailo batina kala ilaha il. Sirama menyang solo siron manfa solo siron dikir sir. Ono jeruning kolbi ruhi siri Apa nafsi kolap latipapi tu rahasia ilahi. Sing ngerti wong sing lakoni malikat rai sondek Man kui wong pasolo siron manfa solo. Man ki menung solo podo solat. Purwokerto oh, kembang rawi mas dadah sayo kembang rawi setan asolatu tanha anil faksha iwal mungkar mergo salat Isa uripe kepenak ora bakal ngayak-ngayak eh subuh uripe imane tangguh panene wuh luhur ISL Islam L eh, luhur uripe makmur ngantek besok ning alam kubur asar nyegah nai mungkar uripi ora kesasar maghrib mumpung ije urip ibadah sing tertib wong sa saurip ratau mlebu musola mati goning musola musolane ngamuk niki musola nge uripe ratau gu mlebu rene saurip ratau sembayang ratau mlebu musola lah kok mati dipikul goning musola musolane ngamuk musolane ngamuk musolane ngamuk kuwi temenan kok kok ana dipikul la ilaha illallah la ilaha illallah dipikul kancane tanggane mikul gawane musala lewat gapura la ilaha illallah mlebu gapura la ilaha illallah mlebu lebokno ning ngarepan tekan ning gone gerbang la sabar Lho kowe ra wis tak kandhani to yuk musolane lho wis diomongi ping bolak-balik kok ya persiapan ta ya lho sepene kok kaget kabeh wis dikandani musolane ngamuk lho kok ya persiapan ta coy sapa iki sauripe ora mlep taune bemrene mati gorene ora itu musola ngamuk mak iki jawab kok aku mau yo ora njaluk rene Kene ana yang ini ngene iki buantingen sisan. ini musola ini ngamuk kau ya ora siap-siap, kaget semene kabeh. <laughs> Ya Allah Gusti bulan balen ini musola ngamuk lho ya. Mus musola ngamuk lho ya. Mene kan persiapan iku nek menunggu getak tenan lho. <laughs> Wah aku ora kok ya? Bareng kaya ngeten iki masyaallah Gusti mulai ya Allah, sopo sing mlebu musola? Al muadzin sing bagian adzan. Bilale kaya Pak Lurah niku. <laughs> Sing bagan andan iku Haji Pulon, penjaga gawang melawan swarga kudu lewat tukang andin sing bagan andan. Bikuli andanin andan sepisan ganjarane padha karo sawaba alfinabiyin, ganjarane padha karo sewu nabi. masa Allah, ngerti ganjaran kaya ngene di Dhisik disi anandan. Amin Allahumma. Sing nomor loro, Al Imamu Pak Kiai Imami, Imami Kiai ini iku wazirullah patehe Gusti Allah. Bikuli solatin solat sepisan, ngimami sepisan, ganjarani sawaba al sodikin, ganjarani sewu, ganjarani sewu wong sing lakoni sodik, jujur, bener, temen. Allahumma. Wal mu'alim, wong ulama kiai sing bar ngimami terus beber Quran pengajian, Raketang ngulangi santri turutan Bapak tabah bakas robi Tandu matu rondo maru Babi turun <laughs> Umpomo Lalu sani kian Wis sudah kenal Quran no. Gini Niki ayo aku jaman cilik aku musola mboten ngeten niki gladak kebak tinggi langgar nggih ya Allah ngono kuwi musola urung ana listrik nganggo listir oncor uflik dan mriki napa ra yo to wis uflik Eh, sentir lengone patra sing dipikir wong ora rumangsa. <laughs> Ya Allah Gusti, Masya Allah nganti irung ireng ireng karwan santri turutan antri wis sakniki bocah ora kenal Quran. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana al bayan, as-samsu wal qamaru bi'usban, an-najmu was-sajaru yasjudan. Sing muni Allah muga-muga kaji. Kowe ora muni sumpah lambemu ora obah. Ora muni kok. Wong ah. kancane awak iso ngomong gitu ya ya. Mulai diketak kaget ngantuk napa dereng yo. Ya ngantuk ya. Masalah muni ingin iki ya Allah kaya apa disok ana Quran. Ya Allah rizkine malaikat gowokno gampang. Kabeh sing padha sembayang maca Quran, rizkine gampang, kredit-kredit iso nyaur utang Allahumma. Mula niki wong Islam Rake tang ayat rong ayat sedina kudu maca Quran Rake tang surat ikhlas mbah kul Allah ya mbah ya kul Allah padha wae sulusul Quran sepisan surat ikhlas kul Allah padha karo maca Quran 10 juz yu sing gendeng ruwakno iku kul Allah nggih mbah nggih kul Allah nggih Lan sakniki durah kenal Quran ya Allah Gusti, masyaallah. Lah sing entuk ganjaran kok sing resiki musala masjid, sing bagan andang, sing bagan imam, sing dadang kiyaine lah kula angsal napa al rijal nisa, sing ngaji golek ilmu lanang wedok ngeten iki, iku khadimullah pembantu-pembantune Gusti Allah. Wong pembantune bupati mlebu kamar bupati, masa pembantune Gusti Allah ora dilebur nang swargane Allah, mlebu mantolabal ini pak kotolabal jannah Allahumma. Amin. Mas mas mas ayo padha ngaji. Mas mas mas aja mabuk judi. Kang arep tansah kok ngaji. Ikan sagut kula njenengan nang Gusti Allah. Quran diwaca. Niki saestu niki. Ana mbok ya Allah Gusti, saestu nek kula ndelok kenakalan sakniki permen ana ganjane, roti ana etesine. Ndi napa mboten? Ya ilaha illallah Kumbakarna wis dieksekusi mati. Heh Kumbakarna, dosamu kok ngamuk. Niki mengke. Mrekodaya Masya Allah gusti bejo wong edan isih bejo wong sing eling nang pangeran Allahumma mulayu nang nang nang dhewe kudu iso menang sangka pangriduning setan amin Allahumma lumantar nopo ya Allah salat sembahyang niki nalika Kanjeng Nabi dumugi wonten langit sap songo kesuwen nomor siji ketemu Nabi Adam munggah nomor loro Nabi Isa Nabi Yahya munggah meneh ketemu Nabi Yusuf munggah meneh ketemu Nabi Musa munggah meneh Nabi Harun munggah meneh ketemu Nabi Ibrahim nomor pitu nomor walu sidrotil mutahan nomor songo wis kesuwen awit ah, di kongisor kesuwen wis tekan iki tekan sidrotil muntaha, iki jam sekolah susan Nah, kon ngawiti ke Mekah atau Palestina, kemudian gue aksa, suka aksa, sesok nanti ayah aku kelalen iki mau kantin wis pokoke pokoke wis tekan sedulur muntah tekan langit songo kanjeng nabi sak menika sampun dugi wonten langit ingkang wonten songo menika undak ingkang sedasa arrahmanul arsy istawa i wonten aras kang mulya agung menika Gusti Allah ingkang sifat Rahman lenggah wonten kraton Kencana aras kambal swarga inten yakut mutiara panjenengan katon munggah ondak menika kan malaikat Jibril wonten sandika dawuh Kanjeng Nabi nek menawi panjenengan boten ngantar kula kula boten wantun jenengan kok tego kala wingi jenengan antar kula wonten pundi-pundi weruh kejadian api-api swarga neraka jenengan duduhno ana keajaiban-keajaiban ingkang pinten-pinten jenengan jak-jak rekreasi kalian buruk ngalor ngidul dumugi mriki kok jenengan namung dugi mriki mboten ngantarna kula dumugi sawang Kanjeng Gusti Allah katur kawuningan Kanjeng Nabi priye malaikat Jibril boten wantuk boten wonten makhluk setunggal kewala roh jasad ingkang munggah wonten aras manika namung kejai penjenengan diga Kanjeng Nabi Makhluk sing paling mulya namung panjenengan ingkang kautus munggah wonten aras namung panjenengan Kanjeng Nabi kula senaosa tangan kananipun Gusti Allah Jibril nanging perintahipun namung dugi wonten langit menika undak menika menawi kawula ngantos wonten munggah undak menika ajur kananipun kawula Kanjeng Nabi napa ya kaya ngono malaikat Jibril kasihan terus aku piye monggo jenengan katuran munggah mereka kanjeng nabi dpdp robo at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut toyibat robo kanjeng nabi dpdp ngewel wadir redek nembe nasmani pun gusya Allah nalikon nabi kanjeng nabi katibanan ayat ikra kanjeng nabi niku ngewel redek buatan sakit ngendikok disikap malaikat jibril ikra buatan sakit niku kalamipun Allah Al-Qur'an kok tiba ning bumi langsung ajur umur bumi niki mboten badhe nanti kuat napa Qur'an Neng dilewatake malaikat Jibril diparingna setunggalipun jalu menungso ning sing ora kaya menungso Muhammadun basarola kal basari bal huwa kal yakuti bainal hajari niki kanjeng Nabi nampa wahyu ikra wacanen glidak Redek ngowewel mulai kemulan ya Allah ya ayuhal mudathir kum fa'andir niku tekan jenapi lah wong saiki Quran kok direka-reka direkoyoso ditafsiri masa Allah percaya kanjeng Nabi Muhammad nafsir Quran nganggo teke dhewe masa Allah niki kanjeng Nabi munggah wonten Sidratul Muntaha nempel DP masa Allah wonten aras Dipun sambutkan kan Gusti Allah Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh kan Gusti ya Allah niku nyebut nabi ya ya Musa ya Harun ya Isa ya Nuh ya Ibrahim nganggo asmane Kanjeng Nabi mboten nate dipun undang kanthi asmanipun ya Muhammad mboten saking mulyane saking dure saking sayangipun Gusti Allah kang Kanjeng Nabi Muhammad ya ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh sayangku nabiku kasihku monggo-monggo selamat-selamat barokah rahmatku kanggo kowe sayangku kasihku Kanjeng Nabi kendel Lah kok kowe meneng wae tak kei salam barokah sayangku. Nyadong juga Gusti, kok ingkang jan paringi selamat barokah rahmat kok namung kula. Lah kowe njaluk sapa? Assalamu alaina wa ala ibadillahis alaina niku kita sedaya umatipun Kanjeng Nabi sampun dilaporno dening Gusti Allah sapa sing sembayang neraka radoyan iki lho sing bakal munggah kamulyan kasuwargan Allahumma Gusti Allah kan Kanjeng Nabi pawon pangandikan malaikat Jibril teng ngandhap mireng nekseni asyhadu alla ilaha il wa asyhadu anna muhammadar rasul dilakokno Kanjeng Sunan Kalijaga ae begeget uget uget sak dulita mel mel iki semare metu oleh Lae lae kowe kok ngantuk kowe. Eh, lah dalah lae la ilaha illallah. Eh, sak dulita dulita kowe iki ping 5 dalam sedina asyhadu alla ilaha illallah eh, sak dulita Begegek ugek ugek begegek kuwi kenceng ugek ugek kuwi polah Nek ono barang polah kowe sing kenceng ya yo. Begegek kenceng, ugek-ugek polah polah ing jagat donya, tetep sing kenceng imano senajan kaya ngapa bumi. Bumi konjang kanjing, langit telok-telok, lara genjang ing barang ka dulu mokir moyang mayit tias balaur oh kius mulai geger kan senajan gonjang ganjing kaya apa semar mesem wis ora samar arep donya geger gembir ora urusan Sing penting aku sembahyang, insya Allah tenang. Aku anggap istighosa mujadah, insya Allah barokah. Allahumma, Allahumma. Begegek ugek ugek begegek kuwi kenceng ugek ugek kuwi polahe kaya apa embel eh, mel mel kuwi urip mbok gawe mangan apa mangan mbok gawe urip Uripmu mbok gawe mangan apa manganmu mung mbok nyambung urip uripmu yo nyembah nang resanipun Gusti Allah dandang gula jajal kaya ngopo dibawani ngangge dandang gendis nah iki rodok rodok tuwa-tuwa sithik iki lah ayo dandang gula wis jam 12 sing ikhlas awake waras pitungkas ora kurangan beras Allahumma amin dandang gula monggo jeng agama niku wujude syahadat, salat, puasa, zakat, haji syahadat niku sepatune ben ora kena ri. Salat niku katoki, wong Islam ku ya salat ya syahadat. Lah wong Islam syahadat kok ora sembahyang, kuwi jeneng sepatunan kok ora katokan. Jare. katok ben kenceng disabuki kobliyah bakdia ben kenceng kelambine poso setahun sepisan bulan Ramadan Allahumma barik lana fi rajab wa sa'bana wa sa'bana wa balighna roma muga-muga menangi Ramadan Allahumma setahun mangan sak lempoe gayem sak kebak wetenge selapan pisan Ramadan ngono kok ya ana alasan baik ana omah wetengi ora kuat nyempet rokok eh gayane bengi yo melu mangan sahur ke anak bojone esuk-esuke pekalongan gendandur metu warung ketok sikile tekan omah yo gayane idai cuwi idai cuwi eh oh, cerita gal ora pasa Ramadan 29 dina lah kok mukah kok 28 setengah jejal Ya Allah Gusti masyaallah Zakat niku dasini sedekah sedekah sedekah nandur pari langsung pukul panen dirit panen dirit gambari wong ali sodako tulisi omah bersedekalah maka kamu akan kaya resep kaya teman kaya relasi kaya pendukung kau yo kata nek wong lomo kancane akeh lah wong omah tulisi tidak menerima sumbangan bentuk apapun kere saudara-saudara Jemuatan atau duit ditoto Sing rong ewu kok kisah tengen 20.000 kok wis sak kiwa. Karepe nek sing 20.000 mengko mlebu kota amal masjid, sing 20.000 lebar Jumatan mampir warung golek kopi karo udut. Karepe Jumatan dimulai mbayai khotbah munggah. Lah kok ngantuk ndelalah. Bareng ngantuk ana kota amal mlaku natap dengkul kaget merogoh 20.000 mlebu kota amal masjid. lebar jumatan mampir warung golek kopi karo udud sujud merogoh sakro astagfirullah balik ning masjid jaluk kunci ijol 20000 bocah buah iki kaya ngene ya Allah terus nanduk terus nang bojo sak jeblose jagong sak lemoi aja ngantek lali ngibat lagune ya nom ya tuwa wis campur-campur niki ya campur sari ya kosidah ya dangdut ya balasi komplit Urip tanpa agama manungsa tanpa busana mula ngerti yo ayo padha ngaji yo Allahumma urip tanpa agama manungsa tanpa busana mula ngerti ya ayo padha ngaji ya mula ngerti ya ayo padha ngaji ya itu naik ke mik mik balasik naik ke marhabi wisalam. wisata. Poso ya. Sesuk dina tanggal 23 poso Marhabi wisata. Hey, hey. sayyidina Muhammad iki diweling la ilaha illallah iki karepe napa la ilaha illallah eh momongan kula raden warakudara wah opo sembarang kakangku iki mulai metu wayange kok ndeletek ini sing rada ampuh sithik Kayak sing wah ya Allah Gusti wayang remuk kabeh kaya ngene la ilaha illallah. Enoto eh, ora genah gitu remuk kabeh. Ganti sing rada apik. Rusak ya ben wis berarti akeh pisan. Werku dara lafane warka'u dauron. Warka'u niku artine raka'a yarka'u ruku'an rokiun irkaan fi'il amar irka irka a irka u wawuni atop warka'u ai ishadu warka'u ishadu sahadat sopo siro warka u lan o sopo siro Dauron kelawan putrani mongso isak subuh luhur asar maghrib isak subuh luhur asar maghrib muter iki warka u dauron doro Kejenungan kuluk minangkara dek ngarep buri wauto majer mas kencer irung Kencer irung iki Mas. Maksude santri satriya ki nek picisan sing lincit mesti kencer irung kuwi santri. Picisan kok miring, plek kuwi. Picisan kok malang, kluthuk dadu. Picisan kok abot mburi kuwi blantik sapi. aturane kencer irung duwe kajenengan kuku pancanaka kuku kuwi artine kuku panca kin panca kelima naka kuwi lanep landep sapa sing salat limang wektu asolatu imadudin imaduddin wa man aqamaha faqad tarok wa man tarakaha faqad hadamadin sapa sing salat limang wektu bakal kukuh agamane limang wektu kukuh noko landep lebar salat kudu wiridan sembayang ora wiridan man tarakal wirid kal kirit sapa sembayang ora wiridan metu teko kuburan malah dadi kethek gambare bilangin. Mula Raden Merkudoro. iki wong sing salat sembahyang, anak sing soleh salehah iso munggah no wong tuwa ana ing kawah Candra Dimuka, munggah ana ing puncak pitulikur pitulikur karepe wong gelem salat jemaah, wong tuwa bakal digendong munggah nang Allahumma. Allahumma. Niki Raden Merkudoro. Wah, bapakku Pandu. Bapakku Pandu. ora salah ora dosa kajempung kalah candra dimuka guru kowe dewa lirwa lali duk sina bapakku ora salah ora dosa kok lebo ning sawah candra dimuka bapakku warkudara sing munggah ning awakmu raden warkudara ingkang sanyrukuk tumancep marah badin kelawan sujud gusti wa hama tekaji pitulikur derajat kalampah salat aradene werku dur hanjek gurono ing teleng samudra ana ing telenging neraka kangge ndong kelawan kang wong tuwa munggah swarga sati munggah swarga munggah swarga ngantuk sing tenanan to ndak iki pemanasan sik iki ya Niki nek kula kula niki nyusahmu nek kita sedaya anake gelem salat sembahyang. Lah wong bocah saiki masyaallah anak wong Islam. Rambut semiran abang kaya BMD bule monggase. Dompet rano sine gayane dirante lusin nyolong sapa to lele. Ora ana duwite dirante kuping kok kemurate tengkleng biasa ya Allah Gusti. Kene tato kalau jengking kene kodok jengking wedian. anak wong islam kaya ngene masa Allah ana sing ngrot geng tapi islam geng tapi islam geger tato gambare masjid tapi oh islam ya geger tato gambar masjid ya apik men cah kuwi gambar apa gambar masjid ya wah masjid iku apik men ki masjid masjid Kertoharjo ya oh apike kaya ah mboten nak mung geger kula gambar masjid ngajeng kula gambar beduk ya Kersane nek andan kula krasa kok ya. Lah kuwi gambar apa to, Gambar beduk ya. Lah gambar kok mung beduk tok. Ora ana gambare tabuh apa iso muni. Tabuhe teng ngandhape niku ya. Abu saiki nek kukro ya pinter amang. Dikandane kiai iso protes saya kok. Lek dalem ya. Iso. Kowe iki nek sembayang ra madhep mulon, madhep kiblat madhepi Ka'bah. Nggih, Yai. Ah, nek muyah ngono kuwi aja madhep mulon, madhep kiblat madhepi Ka'bah. Kira-kira kula madhep mulon, Yai, tapi tak engguk ngidul kok, Yai. Apa <laughs> wong lanang iso menggok lawang wedok lah piye? Lah kula niku rak ning rat bendina ning ratan wingi dalu ngaji daerah Purwodadi. Niku rak dalan mulai demak dempet godhong niku dicor Jawa-Jawa lewat gentenan macet rodok suwe. Bareng macet rodok dawa, lu ngono kuwi supir truk medhun. Bareng medhun kuwi truk niku duyoi dhewe. Napa Kang banmu kok mbok uyoi? Ben kok iki. Yo iso jawab, cewoke mau nganggo bat kok. Duh, bat tapi tak ketok. Bocah ki ora tau madrasah yo ngene iki Wengi ten kebumen onten konvoy Vespa dek minggu wingi enten konvoy Vespa wah model-model model Vespa niku wah ana botol cementel kabeh kotang sempak cantate kabeh Vespa rodone 8 kirike barang melu lho roh dhewean kok tekan towang kae ana apa ana kodhok ya ya ya ya dikempet hmm. Ayo ana kodhok goleki makne ning jero. Ayo nduk dikempit yo ndodok meleh ndodok. Hmm, ndodok. Hmm, hmm, yayak kaya. Eh dikempit ya. Niki terus napa donga? Niki monggo. Bareng ngoten niku wau, konvoi pesta niku wau dumugi tekan dalan ini niku menawa kebelet nguyong. montor dijagrakno cah papat medun ana wit asem gedhe siji ngeten iki duyoi cah papat aku mung bayangake tak delok teko mobil Sem semut sing ning gone wit asem kae wae modar kae kok lha dibungi cah papat mayur ini kena mayur ini kena mayur ini dibungi cah Capapat, cah iku tak delok niku capapat, niku cewoke model-model ana sing diselentiki ana sing ditekek ana sing dubatak-betake ana sing tatape wite lho cah iki bocah iki nek tau ngaji lah mboten ketoyo ya cepeni ngono kowe kowe ngaji ilmu madrasah ilmu syariah mondok ning ngono ana ilmu fikih babul istinja bil fajar bab neranake cewek peper nganggi watu maksudnya ning dalan perjalanan tigon ratak suwe udan kok delalah sampean kebelet ngoyoh. ngoten niku saged cewek peper nganggi watu nek wong wedok watune sing gedhe yo <laughs> lho aja cilik mrucut ilang <laughs> gedhe tur bunder aja cilik lonjor <laughs> lho niki pendidikan anak ya Allah Gusti jaman wis rusak lagune pangkur dijenggleng pojokan nah dalan iki mlayu rono mlayu rene ngono kidul banyu lor banyu arep nyabrang ora ana praune tengen ayu kiwa ayu disawang-sawang padha gendenge <laughs> ayo muga-muga berkah gendeng nang Gusti Allah edan nang Gusti Allah edan nang swargane Allah amin Allahumma pakur dijengleng kendange sing mantap le ayo Thank you. dilanggangke dilanggangke monggo jeng nggih jaman wis saya rusak kaya lanjut sukses ya say Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Kowe eling bakale urip kula jenengan, ora bakal montang-manting. Syukur makmur kufur bakali ajur. Wis mulai panas. Cidure sing nabuh banter. Remuk sesuk dandake. Mulai panas nih wisane. Dunya wis remuke ra delok bocah kok oper kini saiki wae kalau jalan mikir aku dhewe siji tok oper-operane miku piye yang mikir yainya <laughs> Maksudnya mikir gila jenengan iki pikirane kok mikir yai kok ndi gitu ayo tuh piye piye mikir gila mikirnya jajal jajal jajal wae yainya wae yai halo kalau mikir halo tungi wae mikir wae mikir yai Ya wes, ya wes wedi men kuwi. Mikir iki lho. Iki cekik kaya kaya ngono bocah iki. Sabar le, sabar le. Kowe durung wayahe. Urung rabi bekakasmu cukup nggo munyah wae ya le. Bocah iki kaya bingung ra karo iya iki. Uncalke rono peteng kowe. Muga-muga ketemu ning swarga Allah meh. Panjang umur gampang rizki Allahumma. Monggo jajal kaya ngapa. Thank you. Raden Anta Sena. Endi Anta Senane? Aja ngantuk to kowe iki. Melek bayaran kok turu-turu wae. Iki Anta Sena lafale antasana antasira sanang nglakoni salat sunat. Mula werku ini anaknya seno iki kula sulat berdu liman waktu ditambah kok beliah bakiyah rawatib antasena antasana salat fardu salat sunat kanggo kekuatane Raden Antarja antarajaan eh tung sadurunge tarik sewengke antarja saka lafal antarajaan antasira raja pengarep-arep suwarga mula salat fardu salat sunat ora ana liya pengarepe namung ridho nek kula jenengan pengin suwarga cendhek ngalem alam kula panjenengan. Orang pantas nek mung swarga, sing penting untuk ridho Gusti Kawoso. Apa tegel wong dirindoni kok dilebokke ning neraka? Munggah swarga Raden ontorjo Allahumma Antasena Antarjo dikuati Raden Gatut Gatut lah paling godan kajaah. Gatut kocok godan kajaah. Godan ki besok jaah bakal Iki nek wis padha salat perdu salat sunat golek ridho, anak digembleng dening para dewa. Menjang menjang tak tak monggo bolong tekan wong kali judi. Sapa sing duwe? Ngger putuku. Eh. Bu, bolong tegormu wong kali judi. Anakku nggar putuku. Kowe bakal dadi sawunge dewa jagoning dewa ya ngger. Kowe biyen dicen nom-nom ngantri digembleng ning kawas candra dimuka dening petara guru, guru ustaz, dosen, profesor, doktor, kowe kuliah dadi sarjana ngger. Ya. digemblek oleh kalah sandro di muka awakmu tak obong ngelawan poso manake poso Quran poso dalail khairat selawat sing kok waca nggih setan ora diam demi ora duwe gitu kok aku mak lampir mau mampir kuat imanmu nggih Rek, <laughs> bocah bagus, bocah ganteng karo kaca. Apa aja ana sira. Kowe wis digembleng ning kawasan Sandra di muka mencorong gagah apal Quran. dadu mencorong dodo saka lempengan waja Silahmu klonongan wesi sikilmu linggis tanganmu gancu sikutmu petel gajulmu watu apik rambutmu dom karung ototmu benjat ututmu minyak angin kowe tak wisuda tanggone klambi tok sumo kowe iso ngamabur nambah dirgantara nger kaya ana buta raksasa sing gawe gendak singkala ana kaya anjonggring saloka bocah bagus kowe bakal saune dewa dadi jagoan dewa elekno buta-buta sing dhewe tekan korupsi ae pemanasan sik niki. Urung wayahe ngedu iki. Ki engko geger iki kok. Ya Allah Gusti, kok anger ngantuk ora semerang ngerti <laughs> ketiban. Nek melek ya ide kowe. Allahumma sholli ala Muhammad. Mula nek kula jenengan iso menang nang menang saka pangriduning setan nung nung nung nung demunung donyamu mulya demunung besok akhiratmu swarga ya nggih. Mula piweling Kanjeng Sunan Kalijaga mung sepele lumantar wayang wayang wajib sembahyang. Ana bapak imam ibu makmum anak jamaah ya Allah ayo salat berjamaah Allahumma salat jamaah masyaallah wong loro omah-omah siji imam loro makmum anake kabeh makmum salat jamaah ya Allah Gusti diulangi Quran sak omah ora duwe dadi tentrem atine lah wong sak niki masyaallah saestu kula kerjem kula keras kaya ngeten iki mergo ning pekalongan kota santri kota wali kota kiai ojo nganti terkontaminasi dengan gaya-gaya model kebarat-baratan luar negeri cedak no kiai titip kiai wong tua kerja ngongkosi insyaallah Allah dadi santri bisa ngerti dungake wong tua urip nanti tekan mati amin Allahumma iki ditirun diturun niki nulato ilmu agama nulato ilmu agama nganggo sinom parijoto iki sing jembok cekel miki jajal kaya apa mulai dijunjung ayo mergo mili-mili banyune diombe ora bakal kelak salawase dikapura dosane rojak roh rahmati Allah jinjirul abd pati siriming kawula sing aku kawula bak billah subhanallahil hayyul qayyum subhanallahil ahadis samad subhanallahir raum tanggal 27 sesuk dina jumat malem sabtu sahur poso sedina uripmu bakal makmur ngantek ning jero alam kubur allahumma wis natok apa durung aku iki ora ngantuk-ngantuk nganti jam piro? Subuh. Iki merkosa apa Ya ora ngono to yu jam setengah nggih, Bu. Sanggup jam setengah, Bu? Wong wedok kok iso njaluk wong lanang wis lemes ora iso. Terus nang terus no mangga jeng. Wong agung. Wong mulya. né? ati dilongi duren-duren roti-roti biyen-biyen saiki-saiki ayam na'an nafsa min jami'il ma'asi nomor loro nyedaki kiai aja bosen ngaji nomor telu telune nrimo panduming Gusti senajan piro-piro pira-pira sing nomor papat ikhlas taat sarono rohmat tumurun selamat dunia akhirat Allahumma lima dungo ojo bosen-bosen nek kulon jenengan pengen mulia dijunjung sorawito ae tepoke monggo jeng Ages bengi dicekel kiai wis tengah siji hati-hati jaman kala srengi wong golek pangan kaya gabah ben interi sing bengkong iso gawe omah gedhong sing duraka iso malah mulya iki jina becik ketitik ala ketara jawalari ala ing kono wahyuning sirna Mula iki dina agama wis diengkak enggokno dening dosa muka. Membo-membo kidang menjangan jebule Toyota Harry Hell kidang. Sinto milik barang melok kesusu ndang muluk akhire melak. Rikanoro ora Sinto hangrek merintah kelawan Kang Roko Rama ngupati mendraning kidang namung rekayasaning dosa muka setan. Rama Dadi korupsi ngapusi mergo njaluke wong wadon sing ora nrimo kan panduming Gusti. Gresula, are ah, wong lanang kesrek polisi padha ora duweni bojo, waya udan kedinginan, kasihan teh lo rumokno. Wong wedok-wedok kuwi manuk ndoke ana sing cilik ana sing gedhe, kari bojomu ki manuk ndoke cilik apa gedhe. Sinta ora trimo. Ngupadi mendraning sang idan menjangat Raden Romo kelebet ana ngono. Eh dosamu kok arep gondol Rikan Warasinta iki dijogo adine Rama jenenge Laksmana. Eh ora kurang dalan dosamu kok nggodho mimbo mimba swaraning Rama ketaman Jeparing sambat-sambat nuwun pitulungan kan golekno pengacara Laksmana melu katut pengacara ila e, ilaha illallah Laksmana katut mlebu buwi sisan. <laughs> lakon kowe Rama Lesmana Sinta Sinta ayu bojo minggat adimu klebon sisan tak godho Sinta ayu oh, ayu oh, Sinta Adinono Trisnaku Gandru Kuyong Kapilamu Sinto sakitnya tuh di sini <laughs> Sinto Wong Ayu kocap kasarito dosa muka hargono rikian orang sinto becik ketiti olang atoro raden senggono ya anoman wujuding ono neiman anoman ono neiman gile pekan samilip ya dosa muka kocar kacir bosah base ngalengko dojo di sumsang bawono geger gembir si kucing lah jatos sing kalah kodrojo tumpes tapistan kotilas ucar kajim banjir ludiro depapang depaning bantoro jika kondo cerita wayang ingkang kabugek sawetoro ringkesan layang. orang kaya wantik tekan isuk subuhan namung media dakwah pengajian mula menawa ana kanca-kanca dalang ora kena protes iki ora nganggo pakeming dalang kiai ora kena protes iki ora nganggo pakem kiai kok aneh-aneh pengajian nang wayang barang orang ini ora pati laris kok ya geger gembir ewer-ewer sang dosa muka bosah gasek putra indrajit ingkang ningali kanjeng dewa cinyandang sukerta sukowo hanimbali sedaya siswa sinopati ngalengka suwan ngabyang toro pangadiripun sang karan dene derajat ireng kaliyo sing paman Kadung gawuh Raden. Maturaken sungkep bukti konjuk nggih Nak Nin. Sampun kami nemak wonten tunggas napa menika. Sedaya nak mut lepak Nak Nin. Kabeh Suaramu kok bindeng yo napa? Aku lho niku dereng ngopi-ngopi kok. Nyuwun nyuwun nak ngopi-ngopi rumiyin. Iya iya iya, kula ngopi-ngopi. Enak dalah eh, ngono opi-opi marane eneng iki ya. Pripot ngop ah, ini kepahitan. Ojo ojo warna-warna. Pawan nggih eh, yen ngene rungokno. Kanjeng Rama, Kanjeng Dewa Ji Prabu Rahwana Raja. susah sungkawa kabeh senopati wis padha gugur ing palakat mung kari kebiaring tatip kabeh mau benepan nepan depaning tantoro mawan paman kumbo karno dieksekusi mati wis ora ana lobi-lobi sing katampa mula duta sarara ya aja ana sing lenggah ana ing ayodya apa ayodya ana ing kancawati gawa bali tarik Rasa rukun-rukun karo kethek-kethek anu mantek. Bibi sarpa kenoko deplapan depaning bantro paman Kumbakarna wis nyabang sumbi. Metu sangka koalisi nalengka diraja malah saiki pindah koalisi karo Prabu Rama. Mula paman, dina iki aku Indrajit sing bakal maju ning palagan dadi senopati mimpin sisa wong Alkon Wiratala Raden ampun kados kanten panjenengan menika tasih mudha dhomo panjenengan boten ati gladen perangan awak panjenengan pepes pupus tanpa kekuatan menika panjenengan maju perang padha karo soro nyawa aman aja kuwatir senajan kula boten ati gladen peperangan senajan kula boten ati olah kanuragan nanging kula gadah pusaka piandel ingkang wujude naga kasa kuwi sing bakal nguntir cagake anoman kethek-kethek kaliyatalah <laughs> menika kados semangaten monggo kula dherekaken benjang napa budal saiki ndang-ndang aja suwe-suwe nenteni apa salah jam siji kudu donga wilatalah napa kados ngaten nggih kula ayo pedang ora opat tungkal tumbak poto danganono tutuk bende speker cilik disiarake woro-woro kabeh sisa ngalakodraja tut bureni jaka kowe drajit aku sing bakal mati, motel, mateni model dasing anoman bela dalah monggo kula nderaken nggih monggo kula nderaken monggo kula nderaken monggo jaba ketek jero menungso, luwih apik luwih mulya. Dilimbang iki dina don jaba wujud menungso, jeroane kethek gawe apa? Mula kowe kabeh para wanara, kowe satriya ora kena golek musuh, nanging ana musuh aja ngantek mbok lirwakno. Santri satriya Nek ana wong ajeni ajenono, ana wong kemaki jangkah ana. Aja ngantek agama wujud tak gambari kan ora sinta kacolong dening dosa muka sing jenggote dawa ora ngerti apa-apa iki mung diwujuk-wujuk ora paham kabeh diarani salah mula sing waspada kowe tak uncali jawa mantra perintah Prabu Rama kowe wis di sumpah ana ing dhuwur ndas ana kitab suci Ojo wedi. Ojo mundur. Kowe mati-mati sakit. Ngadruk sini kok dawuh. Ojo ngantek tiru-tiru mati sakit. Sing diarani jihad iki merangi hawa nafsu latat kulul malaikat baitan biha al kalbu omah ora bakal boni malaikat nek omah iki jeng ana asune iki boyak sombong kumedhe kumethak kementos kemaki iki iso isirno kang aran soleh bagus atine krono mapan siri ilmuni laku torekot marifat hakikoi manunggal cipta rasa kanti salat sembahyang syariat dikir ijeng ilmu torekot manggon menep orang jiwa lan rogo mulo wis siap dadi siap rat kaseting prabu romo ono indrajit pak wadobolo sing bagi bakal murah ngarik bakal gawe cintroko ojo oh, sing arep gawa minggat ora malah kebeneran. Orang ngemis ning negara dhewe minggat minggat tolong politik sawetara. Ayo, kowe siap sadapno. Aja mundur sejengkal. Sapa mantra? Manakib Quran, selawat dalail khairat. Setan ora doyan demit ora demit, lembu sekilat bakal tak untel Jawa mantra budal mangkat. Nggih, ngadol dawuh anggen mawon sedulur. 我哪位大姐？哟，那我再查吧。走，走，先把车走，这小孩。 Good é Angko Dirojo Dimas. Koko Prabu ngaturaken sungkem betika iya ya Dimas tak tampa pangesune ka Prabu wae tampan ana mugya. Dejimat pariwonten sajiwa raga. Nyuwun sewu Kakang Mas. Piye mas Sinten to sing dados Senopati Ngalengka Dirojo ngantos ngocar-ngacir barisanipun Kakang Anoman ora ana liya Dimas. Sing duweni pusaka naga pasaka Ya mung Indrajit kula nyurintin pangestu bare mrepeki ponakan kula Indrajit duga-duga digawa. Dimas kunawan Wibisana iki dina nembe entuk daya pusaka naga poso sing waspada nyuwun duma pangestu kula Prabu. Muga kaparing ana gawe slamet. Ya, Kali Jawa mantra slamet. Anoman. Kowe bengi iki iso ngapusi Kakang Anoman. Kowe iso ora karep barisane Wanara. Nanging pamanmu Gunawan Wibisana wis nyuwurupi kok, Nger. Kowe mung sulapan mega malang mbok sulap dadi ula Eh, naga poso. Kowe asalmu saka mega. Halio dadi mega. Jeneng pusakane Lesmana Bandar wujudmu. Thank Thank you. Moses sing ngombe kopi jin. Jin. Kopi ne pahit jin. Iki ojo turu jin ke melek jin. Kuwi mati. Bapakmu gawe apa urip nek kowe mati jin. Jin anakku nggih. Dodomu ditimbak. dibing karo doktere dikencel ning ngene sakambangan dieksekusi buajian iki pusakane gunawan patere picek gunawan ponane dhewe tumbal wela dalah Prabu Rama kowe utang nyawa rakyatmu mbok eksekusi rakyatmu sing paten pateni eh anakku jek kowe turu eh Lesmana turu ger turu Lesmana Rama mangane cepete ora kawan. Kersane ndang cepet lebar. Nek alon-alon mangke lebare jam pira? Eh, Aden. Ya wis. Sak menika kula badhe matur panjenengan kok mlandang-mlandang wonten apa, Raden? Kakang Semar, ah, nggih kula. Dosa mengko eksekusi. Malah saiki kumbo karno padha gawe cintraka. Ah, Den. jenengan boten usah-susah sing tatak sing kendel pono kawan pono niku awas kawan kuwi kanca-kanca panjenengan kathah badhe ndekeng hukum ngawasi panjenengan pateni iki mau lampun sawedi-wedi niki urusan umat rakyat masyarakat pemuda remuk lawan narkoba tesi raden lha iki dosa sak anak duwe penjara mawon tasih iso Mbak Dari adol perkara karep kados ngaten mboten sah digrek. Panci menika blandar pateni. Ndase banter nek saged dinek ya mbakipun ora trimo. Malah podo nalek, buta sah niku namung politik golek raine kancane arep ning calon presiden meneh gendi coblos simpati kita mung pamer mawon mboten napa-napa minggat malah ora paten ya mbake sing entek ibu nesep, negarane pun ya mbake Boten dangu niku mangke sesasi rong sasi ngemis mleh wonten mriki mboten sapatir. Dosa muka ngamuk punggung. Terang tanpa aturan kabeh padha rebuh. Ngrekodo ya eh dosa muka niku merangi alon-alon, Den. Mboten nganggep bedil, kados Saudi kalayan nyaman pun tembak-tembakan langsung menika Indonesia mboten. Digrogoti sitik-sitik pemimpine suwe-suwe atas sing wong kafir, pemimpine suwe-suwe dadi turunan wong luar negeri, iku suwe negara bakal dinteki karo wong luar negeri mira panjenengan sak menika sampun mancinipun pusaka kedah medal saking sarung Raden. menika pusaka napa eh mboten sarung sangar burunge sampeyan iku mboten maksude warangka Parangka pusaka panjenengan ingkang wujud pusaka cakra. Cakra panggelingan ingkang mubeng sedina ping 5 salat sembahyang menika jenengan kenceraken durat moko duta buta buta nika. Salat tanhanil paksa iwal mungkar mbok menawa salat sembahyang iki sing ngadhep kekuatan manunggal silaturahmi tunggalipun wong Islam sami Islam manunggal muga-muga ukhuwah Islamiah ukhuwah wataniah ukhuwah basariah ilange sukerta Eh bedes bedes sing rekod kucing karo kucing didu. rupane dosamu kok kencerke dangan mbuwane pamit. Kula utek jawab mantra, Raden. Pitungane Kiai kok bali ku padha kalung ngelongi rezeki. Eh, Raden. Sampean ana tugas penting. Niki mengke sakdereng pun jenengan kula dadekake buta raksasa kae nderek nyekaken dosa muka. Dosa muka jenengan bruki gunung menika. Sampean budal nderek nyekake matining dosa muka. Iya, Kakang kula nyuwun pamit. Kula ngucapi Jawa mantra, ngateke-ateke listrike eh, mati lah. dari dongo bolongmu eh Sokro tampano dosa muka dosa muka mati Amen. setengah siji malah punjul tek solare. <laughs> Eh, iki piye? Aku arep donga listrike mati eh, nono gareng Petro Bagong le. Rene ole sluku-sluku bathok donga le. Eh! marem syuk ben ngundang kiambak sulare sambung telah kok eh, lah yo pengajian kok urung wayahe donga kok yo wis entek sulare ya wis hak cepetake Raden panjenengan sampun wangsul beto agama jenengan kasihan jenengan garwa panjenengan Rika Ngorosinto iya Kakang Semar aku matur nuwun yo Kakang Anomat nggih sendika dawuh Raden sing penting panjenengan tentrem ayem sak keluarga ampun ngantos supih kelawan agama ayih nggih menika leres Raden monggo sareng-sareng somo istighfar muga-muga gojek-gojek dalu menika dilebur di ngapura ingkang sekedhik barokah menika manfaat ingkang sami lenggah Allahumma Gojek kala kala wau muga-muga Gusti Allah nglebur kula lambi kula ingkang keliru nyuwun pangapunten ingkang sak kathah Allahumma astaghfirullah rabbal baraya Ya Allah dosa sembrono pepeka saben dina lermo dhateng kewajiban panjenengan dika salat radi kendhung poso wadi wegah kaji iman-iman sedekah batil mulai dinten menika ya Allah kaparingono hidayah kaparingono berkah nyun ngapura nyuwun kapunten ngapura kapitunan ugi tuna miturus gitu. ya Allah maghfir lana dzunubana wali walidina wali masyayikhina wali muallimina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa tawaiha wa afiyatul abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma ja'alna bil imanil kamilin wali solatil habibin, iya, wali maraidin wali wali zakati fa'ilin wali hajjana hajjan mabruin waj'alna min ibadika sholihin barokah ilmina barokah rizkina barokah umurina ya Allah sedoyo panitia ya Allah iya. ingkang makmurakan siar mahabbah dan Rasulillah harjo Pekalongan Selatan Pekalongan dalu menikah ya Allah jazakumullah hasanal jazak jazakumullah ah, khairal jazak jazaan kadir bidaro ini ya Allah sedoyo para kiai kabare ono berkah barokah ilmu barokah rezeki datang para pejabat kabare ono sehat mikir datang rakyat masyarakat ingkang hartawan paring ono ati ingkang dermawan ingkang boten gadah paring ono ati manah ingkang legono ikhlas barokah ya Allah ijo lijanah ya Allah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibul qulub wa tawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa anul absari wa diaiha wa ala ali wa sahbihi wa sallim ya Allah sedaya ingkang batu bangsa-bangsa keamanan sedaya berkah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Allahumma yassir latu asirina dalika ala la yassir Allahumma ya muyassir asir yassir lana kulli asir fa inna taysra asir alaika yassir Allahumma ya man la yahtajul bayani wa tafsir wa tasnaulaika bihamdika Kasir, ya nikmal maula wa ni'man nasir ka rabbana wa ilaikal masir salimna min adabi sa'ir wa adkhilnal jannata ala sarir bisafaatil basir wa nadir bi rahmatika ya arhamar rahim kalau kamu sudah dirahmatika wa azaima maghuratika wa salamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawzatul jannati wa najatan minan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrur ya Allah ya Aziz ya Ghaffar ya rabbana alamin Rabbana tuzi qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan katal wahad itu lana bil imani wal islam al istiqamah min al ibadah min al jamaah min al husnil khatimah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. laumul Fatihah. Iya karena butuh iya karena stain uhdina surabal mustaqim surabal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin Amin panjang umur sedaya para jamaah rezeki kang turah barokah. Salah nyuwun ngapunten sak wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.